Люди посунули гуртом, не додержуючи порядку. Тепер щогла за кожним кроком росла, і всі небавом збагнули, що її вершок, який вони спершу взяли, були за кульку, то звичайнісінька антена з двох трикутних рам, уквітчених памороззю. Туди було милі півтори, і люди з подивом відзначили, що конструкція розташована за довгим пласким горбом у долині, звідки виринають нові нові смуги пофарбованих суриком колін. По той бік щогли тяглася широка сіра пляма, чи то прихована віхолою вода, чи провалля замерзлої затоки. І тоді вони побачили низенький дах, який нараз виринув з поза щогли. Всі кинулися бігти і швидко випередили собак. Ряба сучка вже лежала на нартах, з під брезенту теліпався тільки її чорний хвіст, обліплений бурульками та мерзлим снігом. Рудий ватаг здобув отстрочку ще на день або два. Сили в людей та собак вистачило на півдороги. Коли стало видно вікна будівлі і наморозь у правих нижніх кутиках шибок. Тварини згорбились і сплутали десятиметрову шлею, а люди посідали на сніг. З-під сірої запони по поземку виглядали тільки нарти, а біля колеса одометра боровся з вітром присадкувати ескімос, намагаючись утримати край розхляпаного брезенту. В суцільному витті й вировищі хтось хрипко кричав. Булат над силу підбіг і шарпнув його за плечі. По щоках естради намерзли краплі крові та сліз. Булат обернув його спиною до вітру, бо той, опинившись у найгустішій віхолі, втратив глузд. І розшалілий потік низового фірнового снігу безжально кривавив йому щоки. Треба йти, хрипів йому в обличчя Булат і намагався звести на ноги. Поряд лежав доктор Марш, затуляючись від вітру ліктями. Булат кинув безвільного естраду і спробував підвести його, але американець почав люто відбиватися. Булат майже ліг на тугий каламутний поземок і крок за кроком пішов вперед. Турбалон стояв навколішках згорблений. Одну лижу його вже затягло, другу він притиснув коліном. Я сам, сказав турбалон. Він дійсно встав, але тут таки знову впав навколішки, мов підірваний непосильною хурою кінь, важко й приречено. Булат зняв спальний мішок з його плечей, та це теж не допомагало. Тоді він побіг назад, пошпурений шаленим вітром проминув скарлючену клубочком кет, обережно підповз до Раймона. Встаньте і допоможіть, інакше ми тут загинемо. Бельгієць непорозуміло мовчав, борода в нього геть обмерзла. Булат знову поповз, відчуваючи, як у нього клякнуть коліна і мерзне в грудях і в животі. Я сам винний, зо три рази повторив Булат рачкуючи повз Кетрін і Філа Марша, які тепер лежали голова до голови. Я сам винний, переконував він себе, мусив їх спинити. Тоді б нам вистачило сил, а я зірвався. Жака Антуана він враз упізнав. У француза не було лиж, і підбори геть постарались. Він підповз і крикнув йому в капюшон. Ви ще можете підвестися? Треба якось позводити людей жаку. Мерсьє. Француз показав червоного носа. Авжеж, звіть мене Антуаном. Цей самозаклик, наче додав йому сил. Жак Антуан став рачки спиною до вітру, і вони подалися в бік нарт. Я спробую Патріка Лоу, крикнув йому Булат матрос. А ви беріть Нансена і лізьте до голови колони. Пат лише крутив головою і не розплющив очей. Але маленький брус.